ane ganteng jalukan rokok timbangan dituku rokok eceran rumah tapi kuwi ki mang tiba-tiba ngono wis apa ki ki mang. Eh, eh jaran. loh, sapa inu? Eh, eh, eh, sapa inu? Sapa kon niku? Kula. Lah kon iki lha apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Woi, njaluk tolong iki ngono ta carane. Tolong, kula diuber wedi kula. Eh, kok dhisik kok dhisik tadi. Ah, wedi, wedi. Di apa kan niku? Di diuber kula, diuber. kon niku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Mboten kuwi uber wedi. Tak kon niku wedi. Ah. Wong wedi ambek aku ta ya apa kon niku kok mecici. Mboten lah, mboten. Oh, uber. Eh diuber sih aja susu ajak aja susu aja susu. Tenang tenang. Kon diuber apa sih? Cacing. Iyalah. Eh, tak ngono kon iki mang mulai teko mamang mlaku muka klangkan kaya timimang ta kon. Lah apa diuber cacing kok laporan aku iki lho. piye nek mboten mencalat nutut iku lho. Iya nek diuber cacing iki aja kandha aku. Aku iki sangan ora tuni cacing ta. Lah <laughs> niki niki niki. Lho kok karet. <laughs> Aku iki petukon gak gasuweku ku mat sangket Wong karet dari cacing. Lah persis e. Kaya kok iki luwet diampe cacing apa sih cacing kok iki. Gila. Eh, gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ape cacing ape aku gak wedi kon. Ah. Ayo nek ape aku lek gak wedi kon. Ampun ngoten ta. Alah nyatane aku aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen kon aku pin ngerangkul aku kon. Hei Eh, eh. Lho. Ngene carane. Lho sapa iki yo? Ngene carane. Lho. Lho, awakmu. Kon pringas-pringis adane wregul ae. Lah kon koyo pringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh. Terus apa yang kau katakan? Loh. Saya kan kat, saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? Ngawur gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, loh, sawangannya. Iya. <laughs> Nah, kita kan anu trimo Tak wedi atuh tak wedi. Suarane wis entek sik ngedung. Napa ale? Masih ngene bening ra. Bening apa nang ngene ya? Ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Napa? Wong arek iki kadhe bojo. Ngawur ae. Kadhe bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh? Bakal bojoku. Wah, temenan takon iki. Nah, takokno apa? Iya, Dik. Ono iki. Jane bakal bojone Kartola kita. Nggih. Ton. Nggih. Lho iya. <laughs> sorry Pak, sorry ya, sorry. ini sampai tak takon. Eh, iki sokran kon ya apa kran kon? Oh. Inginane tak parani gak metu banyune kon iki. Ya apa pancene banyune tak sumpet kok kon. Ora apa kon delek aku sampe nang banyu. Lah jeneng nek iya. dipedhit muni kran ngono. Iya. Ya tak dudu krane banyu kon. Iya. Oh, krane anu. Ya sokran sokran. Araku sokran. Nyelok ya, apa kan? Kran. Kran. Lho ya iki apa? Ya ngene iki lho nyelok kan ajine aku. nyelok ngene lho. Ya apa? alo sawo kan lambene sore kena tok menjeru. Ngene. Halo sawo. Sik sik sik sik. Halo. Iki lek iki. ae. <laughs> Eh. Wis mulai sawo sawo. Mulai dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu RT-mu RW-mu kabeh omong. Oh, layon tel lambeku. Lek aku kating resmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iringno, yo. lak. Yo tolong. Aku ngiringno kon. Iya. aku ngiringno mbek kon lak ambek merem ngono lah. Lah aku ngiringno kon. Iku lho ngetutno dadi kemanten iki lho iring-iring. Tapi dhewe mari. Tapi dhewe mari. Ngawur kon. Aku cinta. Ngene iku lak loncong. Lek kon cinta mbare iki wis enten ono anakku mrene. Kak kena ibu kena anak. Oh iya iya iya. Dadi lek bojoku mbok pecak ngulan tenono. Tanteni. Lahir procot, tak lahir lanang. Iya. Lah apa lanang? Lah ya apa mau lahir lanang? <laughs> <laughs> Rumah sampu ya apa jadi lahir lanang? Oh gak gelem? Oh lanang lah aku lanang ya. Tenono sing nomor loro. Oh iya iya. Mbok pecak ngulan. Iya, lahir mana? Lahir sret, lanang mana? Tak delok lanang mana? Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Gak gelem lanang Tenono mana? Bapak sang wulan seret delok lahir wedok. Lahir wedok. Pirang tahun iki jane? Wis ana sang tahun aku wis tuku-tuku lho kon. Sebab pengen cari lanang wis. Apa apa apa wis lanang. Ora lanang gelem. Gelem aku lanang. Bener ya apa Masih lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Kita tinggal balik lho aku nuruti kon. Anak wis akeh. Pak Kore wong anakmu akeh sing kabeh anak bubu ae ngono. Anakku pira mek anake ku? Piro? Ya lah wong mek 8. Wis, gampang-gampang kapan-kapan rono ya, Kren? Ya kapan-kapan dina mulu kan, Loh. Lah iya, suarane. Dino. Suarane entek nek ana dhuwit. Mantang ae. Lah, tini eh. ya apa? Nek kene ae. Lah apa? Tak ingati kok. <laughs> Suarane sing telo dhuwit nyerang apa? Lah iya. Wis ngene, Tin. Ya apa iki? Kon mang lapo ndok iki? Aku. Iya. salah pola pengenteni sampean sih. Wis iki suwen lek rentang-renteng didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya apa kok nangkep ngono? Wis. Wis ya. Sasane apa sih kan sampean? Carane cuk kasari lek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. Ngablok ae koni. Iya Ketara. Ketara lek koni iku anak dagelan kono. <laughs> Ketara. Sampeyan iki ajak Jak ngomong serius adae. Lah iya lah ngomong sampean iki gak ono putuse aku lak bingung tak ngenteni. Ais nang bapakmu. Ngono. Ayo. Parep bareng wis keturutan mangan ati prasaku anak kuwi. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis wis wis. Kaya ngene lho gak tau nyabani omah. Karepe iki lho ya apa ngono lho. Apa? Apa? Ah, Ambek sapa? Ya ngono nek lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu ngono. Pak, sampeyan dijak guyon nek cek gak muring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek tuwa. Ngerti. Masih gak muring-muring ya gambarku ya kayak ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulih diseneni, mulih diseneni. Lho ngerti ya anane anak diseneni wong tua mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendino nyingkre lunga teko omah ninggal nomah kene terus aku sing nunggu babumu aku ya. <laughs> Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku kok Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temen ngono. <laughs> tambah maju. Omong kamu. Kakek kon lu. Nih. Sampe iki ndelok apa sih, Pak? Gak ngono. pak Sawangane ayo. Lho, gak ngono. Bakal bojomu maju. Oh? Kon kok jange tak ilingno sangekno oh? bapak iki ngerintangi karpe anak. Apa oh, ganteng? Lho, nek gantengnya ganteng wong arek melesut. tenro ro. Kon riwayate welut gak sireng ya. Apa? Bawulet ae. Kon saiki tak paido, pompong durung ana bakal bojomu. Bapak tangi turu, Mariados lengok-lengok ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakale bojomu nek mrene kon retek-retek kon utangno gula kopi sing nyauri aku. Suwi-suwi lek legrek marut eh, bapak. iku lak menghargai lho Pak menghormati tamu. Dhek kan gurung dadi bojoku. Iya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Iya menek wis dadi tamu. Dadi bojomu tambah pencilaan. Mangan sak mangan yo ngono. Adang eh, apa segon wis mangan. sama gopo kabeh aku. Lah iya. Cego anget iki nang tokno ndek ngarepe bapak. Kok ngenteni bakale bojomu. Marono sego wis ketok bakale bojomu mrene kon sogono. Aku mah sik anget e. Aku mangan karen-kareni. Marono kon campur kon mulet. karo ndasi klothok. Ketokmu ambek aku kaya kucing ngene ya. Ya gak ngono Pak iku kaitan. Mene-mene yo enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Enggak. Aduh tiba elek-elek. Oh. anu Pak nawar iki joge ya. Joge apa? Turu sak turu ya ngono. Nek bakal bojomu mrene konang sawah kon tatakno. Nek bapak gak ana klosone kon apa iki? Bojo bakal bojomu kon gak ana ya. Maru kloso kon jopuk bapak turu ndek dalar. Karepmu iki ya apa ngono lho. Ngalao ta Pak, ngalao. Mergo wis tuwek. Njewu, njewu Pak, njewu. <laughs> Monggo lho Pak, gak iso tamuni monggo Pak. Aras-arasen. <laughs> Bapakmu ana daya kok minggu lho. Mbah, kok ngadep gedhek kaya golek cecek ta ya. Durung <laughs> sarapan ya to lo. Ero kon krungu dhewe ya. Sori Pak, sori Pak. Yang inilah aku jange njaluk izin nang camat, jange njaluk pindah perkara. Iya Pak. Iya pindah wis. Iya, Pak. Pindah. Ngomong amu kan Kok mboten tindak, Pak? Ya. <laughs> Ya apa lho? Ngajeni, Pak. Pinjenengan kok mboten tindak? Gak usah tindak, aku mari njejak iki, Mang. kok wonten dalem mawon? Pendine ndoprok. Eh, bapak mulo gak patek grungu. Tak kandhani. Biasane mbulet nggo rondo kula ning omah iki. Kuwi ana kono rondo, rondo telus sama iki lelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Bakal bojomu ancur-ancur. Obong-obong nek kono bapak kono nguring-nguring bapak minggat omah iki lak karepe dinggoni. <laughs> Oh, grungu, Pak. Grungu ta saiki. Oh iya tanggal 6 iki apa? malam malih, Nak. Iya, Nak. Eh, bapakmu sapa kali ya? Yo golek wong sing klelep-klelep lho wong kentir. Njenengan aku nabi kelir <laughs> Anu, Pak. Kok mboten dahar kalau? Iya, Pak. Kok mboten dahar? Nek dahar gak tau, Bapak, Nak. Lah napa, Pak? Ngelontor ping dalu. Aja kasar-kasar ta, Pak. Saniki niku napa, Pak? Iya ta? Napa? Bojomu kok ngomong bloko suto ae. Ngadeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. karuan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kenekmu. Kudu ngono boleh. Sampeyan kaya ngono Pak krungu ana wong e lho. Anu Pak, menawi wingi sampeyan ningali rapat di Bali desa. Nggih, nggih. Lho ya. Nggih. Bener. Sing ilang sepatu pitu sandal sandali papat. Oh nggih, kala wingi lha kula tumbasaken rokok sampean sedhon niku napa, Pak? Ya, Pak. Ngene sepatu niku. Mulane mambu caline sepatu. anu Mbak, nedon iku sing banyak gizi. Dadi tengawane cek sehat. Lho ya, bapak pendino mangan gadhek gusi nak. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek. Lho ditungen iki lho. Ya bolong-bolong 81 moro tuwa dicacat kaya ngono pikirin sing gak ngenes bapak ini. Mboten, Pak. Moro tuwa Kalimantan lek sakit nggih monggo wis guyon-guyon lah, mboten tegang temen-temen sawangane. Wis dianggap duduk moro tuwa hmm. ngono. Wis dianggap kaya kanca biasa. Tolong. <laughs> Ya, kontangi turu mari bapak lenguk-lenguk ngarepe lawang terus dicoki bapak antem malu. <laughs> Ya, kok sampe kono sih, mosok guyon ngantem malu. Ya sampean kudu menging sapi, Pak. Sampe nek saged menging sapi nggih. Ya, Pak, isa, ta, Pak? Isa, menging lah. Pak jangan guyu ta. Tak guyu apane? Sangka nuratuni sapi ta aku. Lho. ngomong menginsapi. Dadi lek anak mantune saja koyo ngeten marang tuwa kudu saged ngladeni, ngeten, mbak? Oh. Niki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Dina niki adik kula jak teng kutho, kajeng kula jak bali nyambut gawe teng jeragan kulo sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang wulan, pirang-pirang ya wis pirang-pirang dina. Kon ketok mbules ae, Koyo wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Tak durung resmi terkon jak nang kutho anakku kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula iya. jak nyambut gawe golek dhuwit, dina minggu lak dadi kemanten aku nah, kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya, Bapak wis umum nek jange mantu lho. Lho, lek pancen kula golek kaya nang mungkin mboten nansal kaya sementara niki omah niki nggih. Iya iya. Aturan ta, aturan. <laughs> Omah niki didol rumiyin lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kulo kali sampean gampang. Gampang. Bapak minggat ngalor kon sing ngidul. Iya. bapak guyon, Pak? Kula jak nyambi gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak boro ten kutho nembe Pak. Iya, Pak, enak, oh, Pak. Nah. Kayak bondo. Lah kula kepin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Iya, kula lak iya. wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutho nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina Minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini barang. Ya apa sih, Pak? Tak ijini tak olehi. Mm -hmm. Tapi bapak iku wis kesuwur lho. Nek sampah anak meresete kon ngerti dhewe. Wah, bapak iki timbang isin atuk wirang nak. Eh, eh. Ya apa kon iki? Lho. ngerti apa? Ngerti. Tenoso kula lek mempermainkan anaknya orang lain. Lah, betul. Geng sih Oh. Geng sih Pak. Justru karena ngino. <laughs> Saman bahasa Indonesia pun saged ngoten. Ya wis. Ngene bekas Bapak. Ojo sama minggu lho, minggu ku wis gawemu dadi Sabtu mulia. Nah, nggih. Pun tah mboten ujar mboten kau lek kula asal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangaken nuntu Pak. Nyun lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing nglamak mboten. Dadi guyu sak guyu cek iso sempurna. Umpama bapak gak duwe mantu kan ya gak patrek kan bapak. Lah lan opo, Pak? Tambah enak sih, Pak, ketok enom. Kon ngegomi tok ae kon niku. Dadine nek terima tamu ku waduh rek marotuane kartola saiki wis pasang untu. <laughs> Marane nek wis duwe untu dikeng guyu nek bojo negara. <laughs> Lah apa nanggap Pak nopo terus kula? Sampeyan terserah nanggap nopo. Nopo nanggap kentrung, nopo pencak, Iya. Niku payang wong, nggih. Bapak biyen dhewe ujar, Nak. Nggih, ya wis gak ngetokno dhuwit akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya ana sing njaluk. Nggih. Nanggap sepele nanggape bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik. <laughs> Nanggap wong kerian. Iya, wong kerian iki lho masuk angin. Oh, sampean nggih mboten umum, Pak. Ah, wis urusanku gampang. Sing penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Ya. Golek ana kutho lek ditakoni jeraganku ya. Warang kon niku adikku, dulurku. Oh, Iya, Ojo diwarah bakal bojo. Ya? Iya gak eh, perlu ning ngene lho tak bisiki ya, Pak. Oh iya. Nah, iya iya. Iya iya. iya. Pak salah sumber, Pak. Ya apa sih? Ngeten lho, Pak. Iya. Lho. Iya, Pak. Iya. Seneng ya, Pak. Apa-apa bodomu ambu simbukan. Mawon mawon. Nggih sampean mung tau adus. Sapa? Iya. Sampean. Wis telung dina nyene. Ngeten lho, Pak, kula iya, kula bisiki. Lho. Heeh. Kupinge sing ndi sih iki? Ngalih, Pak, ngalih. Nah, ngalih nih sore kencet. <laughs> Yun jauh lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya, iya. Lho, oke. Lho cek tumen iki lho irunge maratuwa dicangar iki lho. sini iki lho, Pak. Lho kula bisiki. Oh, iya nak. Jumlah Pak, Pak. Iya, iya. Napa sih? <clears throat> Nang pasar turi. <laughs> Sampean niku. Pokoke dina Minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya, iya. Perkara iya. biaya-biaya ngkin kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. <laughs> biaya-biayae kawinan iki kon biaya-biaya bapak royok ansip menae pun perkara belen gampang Pak pun susah-susah mbleh sapi mbleh kebo mbleh gajah kegeden kegeden saniki monggo kene mlek cilik teng lepen mon gogon teng lepen nggih sampean yo Pak sampean betas lorop ngono lho betas lorop iya bojomu lemu aku gogon pak jangkep telung jam lah nyunyut aku lah Pun saenten iwak niku, iwak uceng dicekel cek cek. Iwak lele cek. Hmm. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpul lo dadi siji. Aku kuatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho lek male dadi krawon kok. Oh, Sama naturis daya. Iya iya. Lah melu lemu-lemu kinten-kinten pinten. Ndamel kejutan, Pak. Ndamel kejutan. Oh, kejutan. Ngekeaken ulem-ulem. Dorong kal... dorong bapak nyebarno ulem-ulem wis wis bendina gemeter bapak iki. <laughs> Lha ngoten ngekek kejutan. Oh, Nulungaken ulem-ulem kali mbeto kecer. Oh. Dilungaken ditabu cek lho. Tak kejutan apa? Sing, sing nompo kaget. Nggih, oh, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuwe lho. <laughs> Lho. Lah tame sampean rumoso. <laughs> Wis akeh gak buwuwe. Lho, lah tamian. Eh, samian. Sampeyan nate bawa ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampeyan. Lho lho lho. Sikile ya wis putih. Ulan besar iki kon tak kandhani. Nggih, sak ulan tel. Bendina lelawatan ulem-uleme 8 sedina 12. Tapi kabeh sitok kan sitok tekan. <laughs> Lah sampeyan ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampeyan tumpangi? Sing tau sampeyan tumpangi sinten mawon? <laughs> Eling elingku sing tau tak tumpangi ya. Sopir apa? Eh? Sopir apa ya? Mboten buwun lho, sampean sampean buwun iki sinten Lho iya iki Mas Parto. Tak tumpangi biyen iki didekek 2000, tak dekek 1000 berarti 3000. Ampun, Pak, rebo cukup saniki kula nyun pamit. Iya, kula ya. boten kutho dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek Bapak tekokno sepatu susulan. Iya, Pak, Pak, nggih. Iya, iya. Eh, tak dongakno selamat.